Srdečne vás pozdravujem, tu je relácia individuálne, opäť sa takto o mesiac počujeme. Nezabudnite si naďalej povedať že ste milá, múdra, dôležitá a ja som aj vnímavá, ja si všímam život, preto točím alebo nahrávam túto reláciu. Neviem, či viete, ale ja doteraz nie som členka žiadnej politickej strany ani hnutia. Ja som naďalej nezávislá osobnosť. To, čo som doteraz podporila zákony zatiaľ, čo som bola v nejakom klube, tak eh, som bola stále nezávislá osobnosť. Takže naďalej neplánujem byť členka nejakej politickej strany, uvidíme. A tento mesiac sme pri, privítali jar, konečne. A život lásky ako rok bez jary. A jar je čas plánov a projektov, takže prajem vám všetko len to najlepšie. Ďakujem vám veľmi pekne za sledovanie. Mám vás e, veľmi rada, takže môžeme, môžeme začať. Chcela by som začať jednou veľmi úspešnou podnikateľkou celosvetovou, ktorá povedala, ty nie si nikto, si niekto. Boh nemal čas stvoriť nikto show, takže aj ty si niekto. A jej obchodná stratégia kládla dôraz na pozitívne posilňovanie odmeny a filozofiu Boh na prvom mieste, rodina na druhom, kariéra až na treťom. Takže čítajte o ženách, ktoré sú lepšie od vás a inšpirujú vás a buďte najlepšou verziou seba. Nikdy nezavíte. Ja mám takú formulku, čo si hovorím, že keď vidím lepšiu ženu od seba, že poviem wow, chcem dokázať to isté, čo ona, a lepšie tak proste potom tú závisť dáte preč zo svojho života a pri, pri prilákate si niečo, že dokážete to isté a lepšie. Každého jedného, ktorého stretnem, poviem, že wow, to je úžasné, čo dokázal, alebo ako vyzerá, chcem to isté a lepšie. Dobre, chcem vám pripomenúť jeden športový zákon, ktorý som schválila ešte ako poslankyňa. Ja milujem športovať, ja milujem bicyklovať, takže cyklistky pozor, aj cyklisti. O tomto zákone napísal aj veľmi známa jedna cyklistická stránka MT Biker a vlastne na tomto zákone sme makali viac ako 10 mesiacov. Tento zákon bol schválený ústavnou väčšinou. Pre mňa je veľmi dôležité, že keď predložím nejaký zákon, tak bude schválený nielen tak na oko. Takže 133 poslancov hlasovalo za a vlastne dôvod tohto zákonu je, aby sme um, boli ohľaduplní na tých cestách, aby auta predbiehali tých cyklistov aspoň 1,5 metra z pravidla. Vlastne nikdy neviete, ako to máte na tej ceste. Um, musíte to prispôsobiť vlastne tej jazde, takže aby cyklisti boli chránení, ale vodiči hlavne ohľaduplnosť a vždy aspoň myslíte na to aspoň tých 1,5 metra z pravidla obchádzať. O, čo ma veľmi zaujalo, bolo, že veľmi veľa sa hovorí na Slovensku o spalovniach a konečne o, spalovňa v Dudinciach dostala stopku. Spalovňa nemá čo robiť v kúpeľných mestách a pevne verím, že s týmto som, som ňou súhlasíte. No a chcem vám aj pripomenúť, že Ministerstvo životného prostredia vďaka ministrovi Tarabovi Um, rozdalo 3,4 milióna na obnovu zimného štadiona v Bratislave. Teraz sa pripravuje výzva cez modernizačný fond aj pre ďalšie hokejové štadióny. Takže je to úžasné. Opravou dôjde k zníženiu emisí oxidu uhličitého o 300 tón ročne a úsporu na energiách až 200 tisíc. Takže konečne sa tieto fondy využívajú Pozrite si všetko o modernizačnom fonde, prihláste sa aj ďalšie hokejové štadióny, aby sa im takto pomohlo, aby tam čo najviac e, športovcov mohlo športovať a vyrastli z toho olimpionici alebo skvelí um, napríklad iní športovci, ako napríklad krasokorčľovanie. Takže to je taká príjemná správa. A neviem, či viete, ale sme objavili ďalšiu škôlku saskarky, primitívky saskarky Ciganikovej. Dostala v Bratislave vo Vilovej časti na Jeseniovej ulici. Vlastne vilu prerába na škôlku celá. 4 milióna na ďalšiu škôlku. Je to absolútny škandál. Písali o tom aj v novinách. Ja som toto video nahrala, má to viac ako 300 tisíc zliadnutí. Je to nemysliteľné, čo si, čo si proste dovolujú títo liberáli, čo poukazujú na druhých a pritom, pritom rížujú samých pre seba. Takže, a tiež som napísala status, ktorý má skoro tisíc lajkov a som napísala, mýlim sa, ak Ciganíková po piatich rokoch škôlku zatvorí a bude užívať vilu na kolibe ako rodinný dom. Teraz sa pýtam, kde je Zdechovský europoslanec, čo vlastne všetko prešetruáva, len, len nie z vlastných radov. Choďte sa tam pozrieť, Jeseniova 5 na kolibe. Ciganíková um, stále sa k tomuto nevyjadrila a pôjdeme na to, či aj ďalšiu škôlku, lebo dostal na ďalšiu škôlku v obci Hviezdoslavov 165 uh, tisíc. Um, na YouTube ma veľmi zaujalo jedna taká malá relácia, sa to volá, že Slovensku to nie je jedno s Katarínou Hanzelovou. Veľmi príjemné, ja veľmi rada sledujem aj ostatných, takže si to pozrite. Je to šéf-redaktorka Slovenky, takže Slovensku to nie je jedno. A neviem, či ste si všimli kryštálové krídlo herec Milan Ondrík, e, ktorý schváloval politické vystúpenia a obhajoby hercov na doskách Slovenského národne divadla vďaka, vďaka mne. To až skončili, keď som minulý rok vystúpila na Um, deň žien vlastne v divadle, to tam nemá čo robiť politika, tak vlastne vystúpil na kryštálovom krídle, hovoril o vysknutých bodliakoch, tak ja som toto video vlastne opäť zazdielala, ale dal som k tomu text. Uh, ja som ten človek, ktorý vie pochváliť, aj keď niekto má iný politický názor ako ja. Ja si myslím, že Milan Ondrík je dobrý herec, je z Oravy, je otec, myslím, že troch alebo štyroch detí a som napísal, že to trefne zhrnul, že vlastne hovoril o duhových ideológiách, aj o Európskej zelenej dohode Green Deal, ktorá ničí naše továrne a firmy. A toto je skaza. Toto vyschne do zabudnutia. Takže ja pevne verím, že o tomto hovoril Milan Ondrík, o tých bodliakoch, lebo Green Deal je skaza. O, tento mesiac som si našla čas so svojim synom e, ísť na Sliesky dom, kde bolo um, skvelé počasie, dokonca pár dní predo mňou tam behali rysy, určite vám odporúčam tam ísť. A vlastne nahrala som tam video a som vlastne vysvetlila, o čom je zonácia. Zonácia je o stop výnimkám, stop skorumpovaným úradníkom, stop nezmyselným stavbám v prírode. Národné parky potrebujú zonáciu, transparentný systém, ktorý určí, kde bude najprísnejšia ochrana a kde môže fungovať cestovný ruch – Zonácia napríklad v Tanape zabezpečí 90 územia v prísnej ochrane a rozvoj iba v, jeden, v jedných percentách už existujúcich obcí a stredisk. Rakúsko, Švajčiarsko aj Taliansko majú zonáciu desiatky rokov, Slovensko čaká na toto, takže pevne dúfam, že sa to schvália, konečne bude poriadok a stop s korumpovaným úradníkom, ktorých obhajujú demokratie, nejaký kýča, proste to nemá absolútne zmysel. Chcel by som vám informovať, aby sme sa mohli vidieť osobne. Tento rok Národný pochod za život bude 20. septembra v Bratislave, na čo sa veľmi teším. Je to veľmi dôležitá téma, o ktorej stále treba hovoriť. Ja nie som ani Ciganíková, ani neboha, pani Záborská. Chcem ľudsky hovoriť o tejto téme. Je dôležité hovoriť o živote. A potrad nie je o, zdravotná starostlivosť. Proste ja, ja nikdy neodsudzujem. Každá žena sa má rozhodnúť podľa seba, ale treba hovoriť o živote. Musíme podporiť tieto mladé matky, aby vedeli, aký to má dopad, ak sa rozhodne pre, pre potrat. Ja som tiež e, rozmýšľala, keď som náhodne e, neplánovane otehotnela, nakoniec som sa rozhodla pre život a nikdy som toto neulotovala. Mám nádherného syna, treba hovoriť o, o živote, a zmeniť zákon, aby sme mamičkám vytvorili lepšie ekonomické e, podmienky. Úžasný, úžasný stránka je 40 dní za život.sk, kde vlastne hovoria o, o, o potrate, aké to má dopady, koľko žien to proste olutovalo a proste ženy musia byť čo najlepšie informované pred potratom, aby vedeli, do čoho idú. A všetci sa ma pýtali a písali mi, Romana, čo si myslíš o referende? No poviem vám, toto referendum, čo akože nať šéf demokratov, vymyslel, vám poviem, on mi pripomína SS Schutzstaffel odiel. Z neho ide taká zlobá a nenávisť. Opäť klame a zavadza o referende ako pri darovaní S-300. Teraz si predstavte, že keď bol uh, minister bývalej vlády, tak si schválili v ústave, že referendum sa, dá, sa nedá skrátiť volebné obdobie a teraz cirkusantsky ako mimoparlamentná strana žiadajú koniec vlády. To nedáva zmysel komédia v priamom prenose. A už mi povedzte, aký je rozdiel medzi politikou a reality show. Nezabudnite, na jednu frázu, sa to volá, že politainment a to mení politickú kultúru a kladie vyššie nároky na schopnosť voličov rozlíšiť medzi politickým divadlom a skutočnou prácou pre verejnosť. Rozlišujte cirkusantov a štátnikov, ktorí um, bojujú za ľudí a dávajú im tie výsledky. Ja som sa aj vyjadrila v jednom podcaste, ja som proti feminizmu, tento moderný feminizmus je príliš radikálny a kontraproduktívny, ja som za humanizmus, za všetkých ľudí. Opäť chcú rozdielovať feminizmus, všelijaké um, hovoria, že um, tie dúhové o LGBT komunity, že to je nejaká, že sú odlišní ako my nie. My sme všetci ľudia a netreba rozdeľovať spoločnosť. Proste PS je radikálna sekta, ktorá rozdeľuje spoločnosť. Radikalizácia, nenávisť, proste moderný feminizmus, e, e, sa z boja za práva žien zmenil na boj proti mužom. Proste to je, ako si len kopnú do chlapa. Proste aj muži sú dôležití v našom ro, ro, v živote a všetko je o symbióze. Ako viete, tento rok nás čakajú komunálne voľby, progresívec Valo je primátor Bratislavy a jeho klasická komunikačná taktika je tvár sa, že nič sa nedieje a hlavne nereaguj. To isté je progresívne Slovensko, stačilovala v Bratislave. Um, ku koncu roka 2017 pracovalo približne iba 600 zamestnancov eh, pre Bratislavu a v priebehu tých rokov valo to zvyšilo cez tisíc, tisíc e, nových e, ako keby pozícií. Súd prikázal Valovi zaplatiť 4,3 milióna. Ten poukazuje na právnikov, hoci sám zaplatil 450 tisíc kamarátom, kamarátovi a zaplatil kancelári Taylor Wessling do dnešného dňa z našich peňazí viac ako pol milióna eur. On má také kauzy za sebou. Pevne dúfam, že Vala niekto vystrieda. Dobre, zanechajme a proste treba zmenu. V Bratislave treba zmenu. Veľa z vás mi píše z komentov Romana, chcem niečo zmeniť, chcem sa dozvedieť o eurofondoch, tak vám hovorím. Máte dobrý nápad na projekt, napríklad v Bratislave, Pribinova 5, regionálna centra, pomáhajú čerpať eurofondy, oni vám poradia ako na eurofondy, pomôžu vám s projektom v každom krajskom meste od pondelka do stredy, od 9. do 4. Tam môžete ísť, chodte, zaujímajte sa, pomôžu vám. Skvelý novinár z Košíc, e, ktorého osobne poznám, Ladislav Miko, robila som s ním rozhovor o tom, že transžena e, nebude nikdy žena a urobil rozhovor vlastne ohľadom projekte Malinec Látky, ktorý má veľký potenciál byť strategickou investíciou do energetickej stability Slovenska. V tomto rozhovore s Tomášom Tarabom vysvetľuje princíp prečerpávajúcej vodnej elektrárne, ktoré sú bežné v Rakúsku a tvrdí, že Slovensko má na takýto projekt ideálne podmienky. Takže tento projekt je rentabilný, ziskový a o jeho výstavbu majú záujem aj zahraničné firmy. Preto to máte ísť do politiky, aby ste vytvárali takéto projekty a posúvali našu krajinu dopredu. A čo ma veľmi zaujalo, sú aj výsledky, preto vás chcem, podľa mňa ma počúvate z celého Slovenska, ale chcem vám povedať, dotácie do efektívneho systému zberu a triedenia odpadov získali Bardejov, Smrdáky, Trenčianske teplice, Bojnice, Lúčky, Rajec, Turčianske teplice na vybudovanie kanalizácie tieto kúpeľné mesta si rozdelí cez 6,2 milióna eur a je to úžasné. Toto sú projekty určené v oblasti odpady a vody a nech je týchto výsledkov čím viac. Z čoho som bola šokovaná tento mesiac je rozhovor. Adela Vinceová si po, pozvala jednu osobu, um, ktorá sa volá Liberty Samon. Ja proti nej nič nemám, pekne upravená, nech sa jej darí, nech sa cíti bezpečne v našej spoločnosti, ale ide o to, že táto osoba sa narodil ako muž. Bol gay do 28 rokov, proste bol model a teraz v tom, v tom rozhovore Adela mu nakoniec povie, že že vlastne ten človek ti dal pocítiť, že raz môžeš byť matkou a manželkou, že? A on, že áno. Toto je taký nezmysel, toto je také ponižovanie žien, ako muž môže sa raz stať matkou alebo manželkou. Preto som sa k tomu vyjadrila. Absolútne nemám slov. Adela si pozvala biologického muža trans ženu na rozhovor, ktorý v živote nebude ženou. V dokladoch má, že je žena a to, to, to, čo bude, že za chvíľku u nás ako v Amerike budú súťažiť chlapčekovia medzi dievčatami, lebo sa tak cítia, toto absolútne odsudzujem, toto nemá absolútne nič spoločné s tým, že máte nieko, nie, proti niekomu, toto ide o politiku, toto ja odsudzujem. Adela nemá čo hovoriť mužovi, že raz sa môže stať matkou alebo manželkou. Takže je mi jedno, či má Adela je populárna alebo nie, ale v tomto sa míli a toto nie je progresívne myslenie, toto je ponižovanie žien veľmi zábavné. Pán Drlička, bývalý e, riaditeľ Slovenského národného divadla, mi prišiel okomentovať môj post na Facebook, kde som ho nazvala, že je radikálom a že či nemám niečo novšie, čo som posla. A ja som len ľuďom pripomenula, prečo ho ministerka Milanova v roku 2002 odvolala a teraz počúvajte veľmi dobre. Drličkové posmešné vyjadrenia na adresu národných umelcov, ktorí pôsobili aj dnes ešte pôsobia v SND a viete, čo povedal verejne, za čo sa potom neskôr ospravedlnil, že slova o tých politikoch povedal, že na nešťastie ešte stále dýchajú. Toto bol bývalý riaditeľ SND. Dobre, že ho Šimo, e, Šimkovičová odvolala a je to radikál. Um, ako viete, hlavne v Bratislave, neviem kde na Slovensku, ale v Bratislave nemáme lekáreň, ktorá by bola non-stop otvorená a neuveríte, a na čo som prišla. Je tu aplikácia Medi, kde máte konzultáciu s lekárom zadarmo 24-7, píše sa to m e d d i si to pozrite a máte tu lekáreň ako keby otvorenú a ten, ten, ten lekár vám hoci, kedy odpovie aj o pol noci a škoda, že v Bratislave nemáme jednu lekáreň, ktorá by bola non-stop otvorená. Smiech je liek. Neuveríte, čo povedala ďalšia saskárka. Marcinková povedala v debate, že experti SAS videli diery v družbe. Chápete, to, to už proste, to už slovo expert je smiech. a táto žena, ktorú, s ktorou ja som bola členka Európskeho výboru, kde bojovala za to, aby deti mali dvoch otcov proste chcela uznať práva rodičov rovnakého pohľavia, že keď sem prídu, ja neviem, z Holandska dvaja muži, tak v škôlke môžu ich volať, že dvaja otcovia, toto je Marcinková, proste práva ruka Kisku s vážnou tvárou povedala, že experti SAS videli diery v družbe. No tak takú, to, to je ešte neuveriteľné. Ako viete, Let's Dance je jedna najpopulárnejšia um, show na Slovensku. Samozrejme, tanec je úžasný a preto ja som dala status, kde som proste povedala, prečo v Let's Dance si nikto nedovolí vyjadriť svoj občianský postoj a politický postoj. Je tam herečka, ktorá vlastne to moderuje, ktorá vždy na doskách Slovenského národného divadla sa postavila, vyjadrovala občianský postoj. A teraz teraz to neurobí v priamom prenose na Let's Dance. Ja sa pýtam prečo. No preto, lebo by to bola drzosť najhruššieho zrna a okamžite by ich vyrazili z Markízy proste oni absolútne nerešpektovali Slovenské národné divadlo, konečne to skončilo. A môj veľmi dobrý kamarát Palonder, eh, florista z Piešťan, eh, opomenul, že vlastne detko progresívnej europoslankyni pán eh, Karváš vlastne hajluje popri Ficovi, Fisovi, <laughs> pardon, Tisovi, pardon, popri Tisovi a hovorí, že na tej fotke si osobne myslí, že Tiso máva zdraví svojich priaznicov, jo, ale vtedajší guvernér Karváš Slovenskej národnej banky hajluje a to sa poprieť nedá. Gény sa oklamať nedajú, pani europoslankyňa, ale do Vstup do PS treba mať minimálne fašistické sklony, ako tam majú teraz poslanca Michala Saba. To je proste jedna radikálna sekta. O, ďalší o, dobrá správa. Vláda schválila škodlivé solárka zvyšujúce rakovinu kože už len od 18 rokov. Deti nemajú čo robiť v solárkach, takže aj dúfam, že nikto nebude chodiť do solárka, im po 18 stačí dobré um, slniečko. Tiež nezabúdajte, čo povedali progresívci v roku 2021. Progresívci chceli povinne neočkovať a zvýšiť dane, odvody pre nezaočkovaných proti covidu, to proste to, netreba na to zabúdať. A policia hľadá taktiež, neviem či viete, ale veľmi veľa eh, študentov, ktorí skončia školu, nevedia, čo robiť po, po škole, tak policia ich pozýva. A poď k nám, buď policajtom, um, príspevok nabývania až do výšky 700 eur, platené služobné voľno, starostlivosť našej v ich zdravotníckých zariadení, letné tábory pre deti policajtov. Um, buďte policajtami. Um, jedno, čo by som chcela vyzvať matky na celom Slovensku, aj, no, aj celosvetovo. Matky, nedovolte synom ísť do vojny, aby, sa, aby sa dokončilo to, čo politici začali. Politici začínajú voľnu a potom naše deti by tam mali bojovať. V žiadnom prípade uh, ako viete, ja milujem putnické miesto Marianka, chodím tam pre vodu každý mesiac, túto vodu potom nosím svoje babke a je tam zdravá voda, krásny, relaxačný um, miesto, určite vám to odporúčam. Taktiež ďalšia pozitívna správa, bieloruská najlepšia teniska, ktorú som nikdy nehrala žiaden turnaj, sa zasnúbila s Grékom, so svojím snúbencom na turnaj v Indian Wells a ja milujem tieto pozitívne správy a ona je jednotka celosvetová. Neviem, či ste zachytili na mojom Facebooku program progresívcov v kroji, to bolo niečo tak komické. A ja som si spomenula na film uh, pána Jakubiska, trošku som to pomenila, sa hovorí, že lepšie je byť bohatý, krásny a zdravý, ako chudobný, škaredý a chorý. <laughs> Ale je to s iróniou, ale vám poviem, progresívci v kroji, to, to, to sa im ani nedá uveriť, to je niečo, no to je niečo hrozné. Ako viete, ja som asistentka poslanca, takže tým pádom ja E, chodím do parlamentu a koľkokrát aj e, prevezmem poštu. A čo ma veľmi zaujalo, e, tento mesiac bola vlastne ochrana vôd Malého Dunaja, zásoby pitnej vody Žitného ostrova um, ako viete, momentálne napojených na ČOV, to je vlastne čistická odpadových vôd, okolo 9500 osôb. A toto sa týka obcí. Lehnice, Štvrtok na ostrove, Mierovo, Kvetoslavov, Čakany, Hubice, Oldza. A pevne dúfam, že im bude vyhovené, lebo podľa nariadenia Európskej únie musí mať každé mesto alebo obec na 2000 obyvateľov vybudovanú vlastnú čistiareň odpadových vôd. Takže čítam poštu a pevne dúfam, že sa im pomôže. Taktiež e, skvelá reportáž o našich mostoch. Naše mosty sú v zlom stave. Treba riešenie PPP. Pri PPP projektoch Mm, je rozdiel v tom, že sa obstarva koncesionár, ktorý pripraví finálnu projektovú dokumentáciu, projekt postaví, zafinancuje a počas dlhého obdobia, napríklad 30 rokov, projekt prevádzkuje a investuje do jeho údržby tak, aby ho odovzdal po, skončeši, po skončení koncesie štátu v dobrom stave. A v zlom stave, um, čo sa týka um, uh, VUC, je až 2000 mostov, mosty v havarijnom stave až 34 havarijnom stave, 34 mostov. Takže pevne dúfam, že čo skoro vláda zakročí. A tradične sa projekty obstarávajú spôsobom, že štát si pripravuje projektovú dokumentáciu a obstará stavebnú spoločnosť, ktorá bude projekt e, realizovať. Ale um, riešenie PPP je oveľa, oveľa uh, lepšie. Taktiež, ako viete, ja som vyhrala dvakrát Extraligu za Slovan v roku 2000. Um, a v roku 2010, takže naďalej som fanúšička Slovonu. Boli sme podporiť hokej a môj syn sa stretol s bývalým prezidentom Slovenskej republiky, s pánom Gašparovičom a bolo to veľmi milé stretnutie a ja sa vždy veľmi teším, keď sú politici otvorení stretnutiu k deťom, a, lebo deti sú naša budúcnosť. Nikdy neviete, kto je náš budúci prezident alebo nejaký politik. Um, takže, takže to bolo také zaujímavé a tiež nezabúdajte, progresívne Slovensko, to je práčka peňazí. E, odstavili vplyvného člena, nevedel vysvetliť, ako mohol darovať strane skoro 500 tisíc. On sa už vyjadril v show Oskyho Baramiho, že proste PS e, nevie absolútne komunikovať, nevie riešiť vnútrostranické problémy a nie sú spokojní so Šimečkom. Týždeň pred e, hlasovaním na sneme o predsedov jedine, kto sa prihlásil, je Michal Šimečka, tento pán pán Pekár mu chcel byť, ako keby ho vyzvať, ale ho odstavili. Proste toto není demokracia, toto je totalita. Oni to, čo vyčítajú druhým, sami proste robia. Tento pán Pekár vysvet, vy, vystúpil. Mňa veľmi prekvapil, výzorovo a obsahovo bol určite lepší predseda Šimečka. Úplne ho skritizoval a Šimečka vlastne v sobotu ide ako jediný kandidovať na, predse, na post predsedu strany. Takže to je úplne um, komické a ja sa už teším, že v prieskum prieskume opäť e, vedie strana a nebudeme robiť reklamu, lebo ja nie som za tú stranu, ale progresívne Slovensko už nevedie vlastne na Slovensku táto radikálna liberálna strana. By som dnes chcela ukončiť ten, túto reláciu s tým, že vám poviem, že riziko rozvodu je najnižšie, ak manžel robí 40 domácich prác a manželka sa robí 40 príjmov rodiny. A viem, že my ženy my si hľadáme alfasámcov, ale potom, ak my sme alfasámice, tak to bude náročnejšie. Takže vo všetkom treba taký ying a yang. A ďakujem veľmi pekne, že ste ma dnes počúvali. Takže do počutia, moji milí. Teším sa na ďalší mesiac. Skúsim vám priniesť nejaké pikošky z môjho života, takže kľudne mi napíšte aj na Facebooku. Ja čítam všetky správy a počujeme sa v apríli. Ďakujem krásne. Dovidenia.